بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس زيمو كتب بين يداي كتب يكم قسم يكم شاست و در وحده پنجم هستیم حیوارمان من دویم است از وحده و حوار گفتگو بین یکی از مضیفتو و اه، مسافرتو یعنی مضیفه همو راه بلد اه، این حوار گفتگو در چی می شود در هواپیما می شود راه بلد سوال میکند که ماذا تطلبین من الطعام ماذا تطلبین من الطعام یا راهبلد بگیم یا اینکه خدمتگار بگیم یا استواردیت میگن خلاصه انا ماذا چی چی طلب میکنی از تام یعنی که چی فرمایش داری از خوراک مسافره میگه که بعض السمک والارز من فضلك بعض السمک والارز من فضلك کمی ماهی و برینج لطفا بعضا یعنی کمی سمک ماهی یعنی کمی ماهی و برنج من فضل که لطفا خب خدمتگار یعنی که امو راه بلد چی میگه و ماذا تطلبینه من الشراب و ماذا تطلبینه من الشراب و چی درخواست میکنی از نوشاکی ها مسافره میگه که ما من فضلکی ما من فضلکی یعنی که لطفا آب پیش خدمت براش میگه که و ماذا تفضلینه من الفاکهتی و ماذا تفضلینه من الفاکهتی چه چیز را بهتر می شماری از میوگی ها ماذا گفتیم که چی می شود تفضلینه چرا میگن یعنی که یک چیز از یک چیز بهتر شماریدن بالای یک چیز یک فضیلت دادن یعنی چی چیز از چیز بهتر میشماری و از روی همو چی یعنی فرمایش میتی مسافره میگه که التمره او اویل التمره او العینبه التمر یعنی که خرما یا اینکه انگور را خب خدمتگار میگه که هل تشربین الشایه هل تشربین الشایه آیا چای می نوشی مسافر مکه لا أفضل القهوة لا أفضل القهوة ني من قهوه را بهتر میشمارم ني من قهوه را بهتر میشمارم پیش خدمت که القهوة بالحليب القهوة بالحليب قهوه با شیر مسافر که نعم القهوة بالحليب نعم القهوة بالحليب بله قهوه رو با خب پیش خدمت میگه که هل تريدين شيئا آخر هل تريدين شيئا آخر آیا چیزی دیگر نیز میخواهی مسافر میگه لا و شکر نه و تشکر خب پیش خدمت میگه که عفوا عف وان عفن که نمیارزد خب ورق دیگری مونده مفردات یعنی که بگیم لغت ها را میارم ما چی است آب است و قهوه قهوه است خب شای یعنی چای است و حلیب شیر است تمر خورما است عینب انگور است طعام خی خوراک در عموم و یطلبو یعنی که طلب میکنه یطلبو یعنی وی مرد طلب میکند خب تطلبو یعنی که تو و اطلبو یعنی که من خلاصه موسیقی ها خب تدریب آورده است مثل یه درس پیشینه اما یک کلمه زیادی آورده است نیم تدریب و استیعاب استیعاب یعنی که چی میشود استیعاب یعنی در بر گرفتن کلامی که فراگیرنده است یعنی همه چیز در بر میگیرد همون را میگن خب خب جواب بده سوال ها با اختصار مثل درس پیشنا يعني ماذا طلبت المسافرة من الطعام يعني مسافره استعام طعام چی طلب کرد خب چی کرده بود برینج کرده بود با اه، اما میبینی از اون حوار میبینی که چی ترجم طلب کرد میگه نمیشه مینویسی تمام ماذا طلبت من الشراب از شراب چی بود آب طلب کرده بود ماذا طلبت من الفاکهه از فاکهه یعنی تمر بود الله عالم هل ستشرب الشاي آیا چای می نوشد یعنی يعني چای نمیخورد گفت چی بیار قهوه بیار ماذا ستشرب خب قهوه بود اين دار هذا الحوار این حوار در کجا با وقوع پیوست خب در کجا بود در هواپیما بود الله اعلم ماذا تفضل انت تشرا بهتر می شماری العنب ام التمره تو میگه یعنی انگور بهتر می شماری یا اینکه خورما یعنی جامعه که انا افضلو تمره یا که خیلی چیزی که باشد ماذا تفضلو چرا بهتر میشماری القهوه امی شایا انا افضلو شایا خب قهوه دوست یعنی که قهوه خب ایرا اصلا از روی هیوار چگونه که هست همون خیلی جامعه میتونه از فکر اختانم جواب یگان مشکل ندارد یعنی اصل برای چیست برای فهم خب در کلمه نامون چی بود؟